giherutse kuzibigwa abanyagihugu bahora bakoresha aho hantu bariruhutsa muri makuru kandi tubashikiriza bucana yandi y'amaga y'ingaburo ah, y'uno munsi rero ituyagira ku kamaro k'inyama ido n'ido ni murano makuru ahagarariwe na Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma mwateguriwe na Omer Nduwayo sangwe ikaze isanganiro inama turasubiriye kubaramutsa sangwa ikaze muri makuru amatora ku n'intahe yo kumugina ngo vuba agiye gutunganywa ngo kuko basanze imanza nyinshi zo mu kibano zigizwe n'amatatsi y'amatongo n'ingo n'imiryango umukuru w'igihugu yabishikirije igihe yari karashikiriza ijambo abarundi buca hatangura umwaka mushasho w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ashikiriza kandi ko bariko barakurikirana inyifato y'abakiri mu munyororo gutyo abahindutse batezurirwe kurikire umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye twarabonye amahinya atari make amwe ahagaze kuri kahise kabi uburundi bwaciyemo ndetse n'iyindi myidogo iva ku bube gito bw'abacamanza bamwe bamwe icibonekeza no ku rwego rw'ubutungane rwamaze gushinga imizi utunenge twibonekeza tukaba twaraduhagurukiye ikindi kibonekeje ni uko imanza nyinshi zo mu kibano twasanze ari imanza z'amatati y'amatongo ingo n'imiryango ni ngombwa ko dukomeza intayo yo kumugina ko ku ariho bazi ukuri kuri mwene ayo matati kandi n'ibyabona bakaba ari ababanyi nyine ubu rero aho bukera amatora buca atunganywa dusaba abenegihugu ko botora koko intungane zizobatunganira. ikindi ni uko umucamanza akizigenza ategerezwa kuronka abamwunganira mu gihe abenegihugu cyane abacamanza bamwituye abo nabo bakaba aribo bagize inama nkuru y'ubucamanza turakenguruka ko hashinzwe abagize ubunyamabanga ntayegayezwa bw'ubwo rwego uba abarundi barenganijwe n'abacamanza twararose abahinga bazobumviriza bagatohoza kugira ngo inama nkuru y'ubucamanza izokorere ku bintu byizwe neza ariko rero turasaba bene gihugu bitura ubwo rwego kutageguza ngo bazane muri rwo ibinyoma ndabivuga kuko turamaze kubona ko hari abarundi bafise ya ngeso yo kutemera gushyiraho intaha ishize ugasanga rero bari kubaruhisha uburongozi bw'igihugu mu kugorora ibibazo byo mu butungane nyine twasanze ko atagashoboka tudakuye ibirarane by'imanza zaciwe mu kuzishyira mu ngiro gushyika ubu rero abacamanza bakaba bari ku kivi muri iyo ngendo nyine ni ku bw'ikigongo cy'umukuru w'igihugu hashoboye kurekurwa abanyororo barenga ibihumbi bibiri n'amajana indwi kubera ingendo leta mvyeyi yiyemeje n'ubu tuguma dukurikirana inyifato y'abakiri mu ibohero kugira ngo turabe ko hari abahindutse ngo batezurirwe muri iryo jambo nyene umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye ahamagarira abakozi b'ikigo cegeranya amakori n'amatagisi Aubert kutabandanya bacisha ku ruhande uburyo baba yo eh, bwo kwinjiye mu kigega cya leta umurundi wese ngo yokora ibyo ajejwe kandi abarundi bakirinda gusesagura n'ubunyene President Evariste Ndayishimiye nitwaba twifuza ko Burundi butunga umurundi wese nakore neza icajejwe abo mugwiza atunga ntidusesagure uburyo bubonetse bukore kugira ngo buvyare ubundi tugwize ubuzi wamugenda wiyongera kuko biraboneka neza ko ibiharuro byagiye biraduga uyu mwaka kikaba caratoje amafaranga y'amarundi angana no muri yaridi wa w'amarundi n'imiliyaridi amajana abiri na mirongo ibiri miliyoni ijana na zitanu n'ibihumbi amajana irindwi na bitandatu n'amajana abiri na mirongo ine n'atandatu murumva muri yaridi baratoje atari make tubasaba rero abo bakozi ba obere kuguma badacisha ku ruhande amahera yari kwinjira mu kigega basogokuru barayamaze ngo akaretaretse kabagasema gasema tubandanya guhamagarira abarundi bose guhindura ingendo bahebe kurya ibitagabuye bavavanure n'ingeso zo kurya utw'abandi no kwigungirako icyo mwomenya ni uko leta itazokwigira yihanganira abo bantu bari ku rushi bashaka gupfukama mu nda abenegihugu sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가리로 ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za radiyo isanganiro amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'inyubako ikimanga cyahora ku mpera y'ibarabara rya kane muri karitsiye nyamugari ni mu gisagara cya gitega giherutse kuzibigwa ibyashimishije eh, abanyagihugu bahegereye kuri icyo kimanga kuko bari barasabye kuva kera kwico icyo kimanga cyozibigwa iryo barabara naryo nyine rikaba riherutse kubakishwa amabuye uburongoye zone gitega yo mu gisagara ariko abasaba kurikanura kugira ngo icyo kimanga ntikizosubire kwimburuka no kubungabunga iryo barabara gerard n’ibigira bamwe mu banyagihugu bafite amazu kuri iryo barabara rya kane ryo muri karitsiye nyamugari mu gisaka cya gitega barashima izibigwa ry'icyo kimanga n'iyubakwa ry'iryo barabara hakoreshejwe amabuye iki kimanga kuri uwo mubyeyi imana imuhedagira agume ku ngoma yatuzibiriye kino kimanga n'akamoto karanshikana ngaha muhiri wanjye wiyumva neza rwose cyagiye buke buke kiramanyuka twebwe mbere twagira ngo ni ibisigo biriko birahamanyagu cyangwa ari amazi menshi sinzi asaba abanyagihugu baba kuri iryo barabara n'ahahoze icyo kimanga gutanga inkuru babonye ikitagenda neza butoye Hussein aragabisha abafundi b'imiduga bamaze gutangura gukorera imiduga kuri iryo barabara rya kane riherutse kubakishwa amabuye hamwe no ku yandi mabarabara yo muri quartier Nyamugari yubakishijwe amabuye aho abahimiriza kuyikorera ahubwo mu magaraje yabigenewe atari uko ngo ingingo zizobafatigwa igitega Jean Bigira ku bwa radio isanganira Gerard Nibigira urakenuye mu makuru avugwa mu gisata cy'inkino imbere y'uko tuja kuri bucana yandi y'ingaburo kuruno w'imana ku kibuga cyo kuri sesinga muri zone ya ngagara haratekanijwe urukino rwa super coupe ruhuza imigwi yatahukanye ibibanza vya mbere mu mupira w'amaboko handball mu bigeme umugwi wa sisters ukina na rumuri inyama ni imfungurwa nziza zigizwa ahanini n'amazi jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ariko ko inyama zitunze ikinure bita cholesterol eh, gishobora konona imitsi itwara amaraso mu bwonko bikonona amagara y'uwihereje inyama agasigura ko uwihereje inyama akwiye kuziherekeza n'imboga nk'irengarenga jean marie vianney ngendakumana inyama zitunze ibitari bike harimo indemwa mubiri jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ariko ko ahanini inyama zigizwe n'amazi hariho ibyo bita la lamiyogorobirine bisanzwe bipakanganye mu nyama ari nabyo bigize kujya kuntu inyama musanga itukura nk'akarorero twavuga inyama y'inka inyama y'impene inyama y'intama n'ibindi igihe rero bitetswe cyane bica bihindura irangi ugaca usanga bimeze nk'ibisa n'urwatsi rutoto inyama mu bisanzwe igizwe ahanini n'amazi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana bigizwe na poroteyine cumi n'umunani n'ibice bitanu ku ijana poroteyine ntabwo ari umurengera mu gihe soya yoyo ifise mirongo itatu na gatanu ku ijana urumva ni hafi inshuro zibiri ku bigize soya hama ibinure amaporusantaje atatu ku ijana ikaba kandi itunze n'icyo bita sibisanse azote no poroteyike igiharuro kimwe n'ibice bitanu by'amaporusantaje ku ijana ni isukari nayo ntabwo ari umurengera icyo bita regiriside ni ipurusa imwe ku ijana ijana yatunze n'ibintu bita jakaton bingana n'igihumbi n'amajana cyenda mirongo inani na gatatu yego ku ijana ikinure bita kolesterole LDL kiboneka mu nyama ngo ni intambamyi ku magara y'umuntu nk'uko bisigurwa n'uwo mushakashatsi kolesterole LDL ikinure kibi mukazishyira ku masahani yanyu iyo zihoze muzosanga kenshi ku masahani hari ibinure byagiye bifata cyane kugira ari bifata ku masahani niko bifata no ku mitsi bikagenda byonona imitsi imitsi igaca ikomantara ikaba nk'ibiti hama ikindi naco ni uko bishobora no kuzibya imitsi na cyane cyane twa dutsi twonze bita les arteriole udutsi duto duto iyo kenshi rero tuzi usibye hari igihembere bishobora no guturika ari naho uzosanga amasanganya y'ubwonko ashobora kuza accident vasculaire cerebral cyangwa se AVC mu majambo make avunaguye Jean Paul Wineza yemeza ko icyo kinure gishobora konona umuhora usohokana ifungurwa inyama kandi zirashobora konona umuhora usohokana ifungurwa bita système digestif bere yuko zitunze bya binure bigumye ibyo binure bigumye birashobora gutebera mu mara kukaba nkako umuhora usohokana ifungurwa w'igikoko kijya inyama n'umuhora usohokana ifungurwa w'igikoko kirya ivyatsi si cyo kimwe ni cyo kimwe no ku muntu n'umuntu afise umuhora usokana ibifungurwa nko kurya kw'igikoko kijya ibyatsi canke se ibimera bituma rero iyo umuntu yihereje ibifungurwa biva mu nyama kubera bifite ibinure bigumye biza gutebera mu mara mu mushishito bigatuma habaho kwiremarema k'uburozi bitandukanye ibyo tubita mu gifaransa cadaverine resindore canke se rescator nayo y'inyama yokejwe cane canke icaniriwe cyane ngo ishobora gutera indwara ya kanseri jean paul wineza igihe yokejwe ikoreshwe cyane canke igacanirwa umwanya munini iraza kuvyara ibindi bintu bitari vyiza iyo bita benzopirene abahinga berekana yuko gukoresha cane inyama zokeje bishobora gutera canke se ikaba intandaro y’ingwara ya kanseri bafatiye akarorero ngo gukoresha ikiro c'inyama zokeje uba ungana n'unyoye amasigareti majana atandatu y'itabi urumva yuko uba ufise amahigwe nk'ayo uwanyoye itabi kurwara indwara ya kanseri vyoroshe cane cane amakanseri mu mabere ku bagore kanseri mu bitereko ku bagore amakanseri ya prostate ku bagabo mu mfungurwa zishobora gusubirira inyama harimo ibiharage inkore isoya n'ibindi by'ubwoko nk'ubwo jean paul wineza avuga ko iyo umuntu yihereje inyama akwiye guca afungura imboga nk'irengarenga n'ibindi bisa nk'ibyo kugira bigabanye ibinure mu mubiri yandikwa n'ibinyamakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kumviriza ntibyari bibi ariko gushyira mu ngiri ibyo muyaze ni byiza gusumba byandikwa n'ikinyamakuru iwacu Ico kinyamakuru gifatira kuganiro cyo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 29 kigarama umwaka uheze wa 2021 caremeshejwe n'umukuru w'igihugu ku kibuga c'inkino citiriwe intwari ari kumwe n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu umwanditsi w'intangamarara wa Iwacu yandika ko abamenyesha makuru n'abanyagihugu batari bake bari kubabaza kizigenza muri iwacu bandika ku mugabo yakoroye amosozi imbere y'umukuru w'igihugu bikanka nuko aheza ikibazo ciwe yavuga ko yanyazwe twiwe mu gihe yari kaburana ashaka kuvana n'umugore bubakanye yashimangira ko ari karatotezwa n'ubucamanza muri uyo mwanya inkuru yiwe yaravuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe amarira yiwe bayafata nk'ukwigirisha abandi bati amosozi y'umugabo atemba ajya mu ariko rero uretse abamenyeshamakuru abandi bose bagumye bagaruka ku karenganyo bavuga ko bagirirwa n'inzego z'ubutungane umukuru w'igihugu ariko yaremeye ko amadosiye y'imanza agiye kuja arakogwa yihuta n'imanza zaciwe zikanyaruka gushigwa mu ngiro ati dosiye yose iri mu butungane ntizoje amezi atatu yose icigwa bikunze imanza zaciwe nazo zibe zashikirijwe mu ndwi zitarenga zibiri ikindi yemeye cyashimishije abantu no kugarukana igice cy'amafaranga yatakariye mu migambi ibiri yo kubaka ingomero za mpanda na kajeke muri iwacu bati reka turindire bibutsa ko umukuru w'igihugu ari umutegetsi yugurutse abantu bashikira akanabumviriza ariko ngo afise n'ibindi yiyemeje yamara rero bose ngo barindire ko imvugo ijana n'ingiro Ikinyamakuru Burundi Eko naco candika kwiduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe mu gihe c'iminsi mikuru zimba abantu ku buryo burenze. Ivyo biciro ngo biduga ku munsi ku munsi mu gisagara ca Bujumbura. Ico kinyamakuru candika ku by'ubutunzi gitanga karorero k'ibigori igiciro cashinzwe na leta ari amafaranga amajana 6 na 180 ku barimyi ku isoko naho igihumbi na 180 intete z'ibigori ikiro kigugu hagati y'igihumbi n'amajana 2 bibiri n'igihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu mu mazu amwamwe y'ubudandarizo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura umushyikiranganzira rw'iz'uburimyi yamenyesheje ko iryo duzwa ry'ibiciro riva hanini ku badandaza bashaka kwikinga Mukiza kiza bakidugiriza ibiciro uko bishakiye mu bihe by'iminsi mikuru ariko rero iyo ngo ntinyura na buhoro buhoro abaguzi nk'uko burundiye ko bwisozera ko ibyandika makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru itorokanizo ry'amakuru ABP naryo ryandika ko intara ya Cibitoke iri mu isekeza ryo gutera ibiti urongoye ikigo kijejwe gukingira ibidukikije muri iyo ntara avugwa ko imibyaro itandukanye y'ibiti igera ku miliyoni n'ibihumbi amajana izotegwa mu isekeza ry'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri Fidele Nzigamiye yongera ko ibiro by'intara byakoze amatuta 17 y'ibiti by'imibyaro irenga amajana atatu muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye mu makomine atandatu yose agize intara ya Cibitoke aho imiriro ya Nyakanga yagabanutse nk'uko wajejwe ibidukikije ngaho mu Cibitoke avyivugira urubuga rw'abanditsi yaga nago ruvuga ibijanye no kuduzwa amapete mu kazi ku bakenyezi bisaba ko umuntu arinda kuryamana na sebuja ngo atora akazi canke kugumana agateka kiwe muri iyo nkuru bagaruka ku kugene ibitigiri by'ababura akazi biguma vyiyongera mu gihugu ugasanga kuronka akazi ni kibazo iyo ukaronse naho kukavamo ntibiza byoroshe muri yaga bafatira ku byashikiye dorine w'imyaka mirongo ibiri n'ine ngo yaragahebye kubera ibyo umukoresha yamusaba atabyemeye uwo rero ngo yabaye nka nk'akarorero k'abakenyezi benshi bihagarara ko imbere y'abakoresha nk'abo bibaza ko byose kuriwe batikumbure hariho abakenyezi ndetse n'abagabo bariko baragerageza guhangana n'abakoresha bagifise ako gatima ubu ngo ni ibintu byeze mu buzi aho usanga byabaye nk'akamenyero muri yaga bagahamagarira abantu bose kwiyamiriza iyo ngendo igayitse ino ngaha rero harangiriye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye indwi yasozereye umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndetse igatangura umwaka mushasha wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri mwayashikirijwe na francine ndeyo bwayo afadikanije na leonce bitariho ibihe byiza hose muherereye umwaka mwiza wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri n'aho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru